Јас уште минатиот пат, минатата сабота, кажав дека веќе се подготвуваме за светата вечера, така да и оваа сабота ќе биде во, во тој правец, како една подготовка за светата вечера, затоа што <clears throat> јас верувам дека Сите сакаме да ја примеме, а сите сакаме достојно да ја примеме. А за тоа наистина треба да се подготвиме. Освен ако не ни станала форма, па како и многу други работи да ет тук ради реда да ја поминеме. Значи не би требало да е така. Минатиот пат спомнавме дека најсигурното место за еден христијанин е каде се цикелата ли? Во Божите раце. Цитиравме оној стих од 10 глава Евангелие по Јован, каде самиот Господ Исус вели дека своето стадо, својот народ го има во своите раце и никој и нема да дозволи никој да, ги, да го земе од таму. Тоа е најсигурното место. Но за да бидеме во неговите раце, во раците на грнчерот, потребна е понизност, целосна преданост и покаяние. Ако се секјавате, завршивме минатиот пат со стихот во Еремија 18 глава, значи го разгледавме, влеговме во куќата на Грнчарот и повторно се подсетивме на <clears throat> оној сликовит приказ за Грнчарот и глината <clears throat> и завршивме со 11 стихот од 18 глава Еремија. Значи, со тој ќе почнеме ова, денеска. Еремија 18.11 Јас би го читал само последниот дел од стихот, кој што гласи вака, и така вратете се секој од својот лош пат и поправете ги своите патишта и своите дела. Што е всушност ова во превод? Вратете се секој од својот лош пат и поправете ги своите патишта и своите дела. Тоа е покајање. Значи, покајањето опфаќа вракење од лошиот пат, вракење кон Господа и поправање на лошите патишта. Односно, покајањето со други зборови значи жалење за стореното, вракење од тој лош пат, вракење кон Господа, вракење во неговите раце, и отстргање од гревот. Да се сетиме на Давид. Направил страшни гревови. Не само што ги направил, туку се обидел сето тој да го покрие и да го крие и го криел од прилика една година. Значи, напред прелива со Вицавеа, со туѓа жена. И за да сето тоа го покрие, и не мора, може би, кој знае што да покрива, меѓутоа Вицавеа затруднела, и тука бил проблемот. Тогаш не имало абортус, така да морало некако да сето тоа се покрие се обидел, накратко, значи да се подсетиме на случајот кој што сите ние го знаеме, да некако го натреа Урија да влезе дома, да легне со својата жена, па ете да не се знае чиво е детето, односно да, да се мисли дека е него. него. Меѓутоа, откако не успел и откако дури го испијанчил, овој сепак не влегол, морал да го спроведе, спроведе а, и оној најцрн дел од своето сценарио, да го убие под наводници индиректно свој, еден од своите најголеми војсководачи. Сето тоа за да ја покрие прилюбата и она што го направил со Вицавеа, затоа што, знаете, многу полесно ќе му било ако она не затруднила, меѓутоа, како и да е, секој ден, во овој случај, значи, секој ден доказот е се повидлив и повидлив за да после 9 месеци стане навистина видлив за сите. И сето ова го криел, значи, целата таа сплетка што е направо во 11 глава, втора а, книга Самуил, го наоѓаме случајот, во 12 глава, втора книга Самуил, поминала цела една година од, од овие негови грешки и му доаѓа Натан, Божиот пророк и директно му кажува, односно индиректно му кажува една приказна, да не ја повторуваме приказната, и му вели, ти си тој човек. Давид, самиот се фатил во стапица, рекол, овој заслужува смрт. И четирикратно треба да плати за стореното. И Натан ќе му каже, ти си тој човек. Сеќавате, нас зборувавме на оваа тема. И веднаш после тоа, во втора книга Самуил 12.13, Давид ќе каже, згрешив пред Господа. Давид конечно се, се кае. Цела една година го држал гревот, го криел, една година е голем период, а камоли две, три, може и уште подолго. И како му било доека го криел гревот, минатиот пат спомнавме 32-иот псалм, му тежело господовата рака, вика, летниот при, а, влагата да се претвори во летен припек, ми се исушија коските, станала е на сува, неупотреблива глина, се исушила таа глина и не можела повеќе да биде обработена од господовите раце. А Господ, како и од него, така и од секој од нас, да повториме, сака да направи еден прекрасен сад на негова слава за да на крајот, соочен со вистината, соочен со Божиот пророк, признае речи, рече сгреши пред Господа, меѓутоа не било доволно да се исповеда само пред Натан, туку требало да се исповеда пред Господа и затоа, значи, од овој случај бил потикнат и од ова негово покаяние да го напише прекрасниот 51 псалм. Познат како покајнички псалм, покајничка молитва, можеме да кажеме. Денеска ќе го погледнеме овој 51 псалм, меѓутоа претходно да кажам дека покајанието, кое што толку многу е запоставено денеска во христијанскиот свет, е првиот чекор, заедно со признанието, признавањето на гревот, покајанието се одат рака под рака. Е првиот чекор за враќање кон Господа. И, а се помалку и помалку се слуша од црковните говорници. И скоро да го нема. Меѓутоа да се подсетиме, која е била пораката? Главната порака на Јован Крстител, кој што бил оној кој што требало да го подготви патот за Христовото дојање, за дојањето на Месијата. Матеј 3 глава, 1 и 2 стих. Која е била пораката на Јован Крстител? Матеј 3 глава 1 и 2 стих. Во тие дни дојде Јован Крстител и проповедаше во пустината јудејска велејки. Покајте се, Зошто се приближи Царството Небесно, зошто... Да, доволно, први и втори стих. Покајте се зашто се приближи Царството Небесно. Главнината на неговата порака била покајте се. Вратете се кај Господ, со други збори. Оттрнете се од своите лоши патишта. А која била пораката на, на самиот Исус? Марко 1 глава. Евангелие според Марко 1 глава, 14 и 15 прва глава Марко, 14.15. А откако Јован беше предаден, Јован заврши со својата мисија. Откако беше предаден, Исус дојде во Галилеја, проповедајќи го Божието Евангелие. И што проповедал? Истата порака. Ништо поразлично. 15 стих. Изборуваш, времето се исполни и наближи Божието царство. Покајте се и верувајте во Евангелијето. Дали покаянието има важно место? И те како? Ако тоа е првиот чекор, што значи ние треба да го направиме прво тој чекор, доколку сме узгрешили на Господа, доколку сме се отргнали од Него, доколку сме надвор од Неговите раце, а тоа е многу несигурно место, тогаш треба да се вратиме, а вракањето е преку покаяние. И веќе спомнавме, тоа е жалење за гревот, и оттргнување од Него, враќање кон Господа, оттргање од тие лоши патишта. И ако некој мисли дека може би тоа е некое наше дело, тоа не е така. Ке прочитам еден малку подолг, не многу долг, цитат од инструктор за млади, кој што гласи вака. Мнози намислат дека покаянието е нешто што човекот може сам да го направи пред да дојде кај Христа. Видите, ние не можеме сами да се покаеме. Или ајде натерајте некоја со сила да, да признае нешто и да се покае. Нема никој што да спеја. Нити пак изнуденото покаяние всушност и не е покаяние. На крајот на Кришто и дури ако успеете. Значи, мнози намислят дека покаянието нешто што човекот може сам да го направи пред да дойде кај Христа. Тие мислят дека мораат нешто да направат пред Христос да стане нивни посредник. Вистина е дека мора да има покаяние пред да има проштевање. Господ не би можел да ни прости ако нема признание и покаяние. Значи нема шанс. Но грешникот мора да дојде кај Христа пред да се покае. И сега видите што е тоа што доведува, што го доведува секој од нас до покаяние. Христовата милост е таа која ја зајакнува и ја просветлува душата, правејќи го на тој начин покајанието возможно. И Давид нема да можел сам да се покае, ако Господ не бил милостив кон него и таа милост ја историл токму преку зборовите на пророкот Натан. Значи, Христовата милост е таа која што го овозможува покајанието возможно продолжува цитатот и вели, Петар го, разј, го разјаснил ова, тој за Христа кажал во дела 5 глава 31 стих, еве што кажал, значи дела 5, 31, Бог со својата десница го возвиши Него, го возвиши Христа, за началник и спасител, за да му даде покаяние на Израел и проштевање на гревовите. И покаянието и прошката се дадени од Господ. Покајанието е Христов дар, исто толку како и, колку и проштевањето. На оној, на кого што Бог му проштева, најнапред му дава покајање. Покајанието е невозможно без Христа. Од Него доаѓа милоста за кајање, како и дарот на проштевање. Само преку Неговата откупителна крв и двете може да бидат добиени, и покајанието, и проштевање. Значи, не случајно Давид, сега можеме да отвориме во 51. псалм, вака го започнал со својот покајнички псалм. Како го започнал? Кој е првиот стих? Со други зборови, биди ми милостив, Господе. Смилувај ми се, Боже, според Твоето милосрдие, според големите помилувања, избриши го моето беззаконие. Не случайно Давид вака почнал. И нему, како и на секој нас, на секој грешник, му е потребна милоста Господова, за да, како прво го направи првиот чекор, да се покаја. Еквивалент на ова, на 51 псалм, први стих, значи почетокот на псалмот, е она што цариникот ќе го каже во Новиот Завет, молики се по крамот што кажал. Биди ми милостив на мене грешникот. Нам ни е потребна Господовата милост дури да го направиме и тој прв чекор. Да се покаеме. И од овие први стихови ќе видиме дека ова покаяние е вистинско покаяние. И еве кои се одликите на вистинското покаяние. Значи, од први стих читам пак. Смили ми се, Боже, според Твоето милосрдие, според големите помилувања, избриши го моето беззаконие. Изми ме целиот од мојата вина. Очисти ме од мојот греф. Зошто го признавам своето беззаконие, мојот греф е секојаш пред мене. И дори вели, тебе само тебе ти изгрешив и направив што е зло пред тебе, ќе бидеш праведен кога ќе проговориш, кога ќе пресудиш без прекорување. Колку пати Давид ќе каже, мојот греф, мојато беззаконие, јас грешив. Никаде овде Давид не спомнува, па вицавеа ми се соблече гола. Затоа сгрешив. Околностите беа такви. Она што често пати знаеме да го правиме. Ако не беше он, ако не ми возвратеше така, јас немаше да, да му возвратам ваха. Тоа не е покаяние. Вистинското покаяние нема бегање од гревот, едноставно го признаваш гревот. Не е битен тој или овој или околностите. Ти сваќаш дека како прво си му сгрешил на Господа. Значи овде кога вели тебе само тебе ти сгрешив, Давид не сака да а, го из, ја изземе грешката и, и целата штета што ја направил и врз Вицавеа и врз а, Урија, значи Урија губил и врз целото царство Затоа што тој бил јавна личност, цар бил. Тој го водел Израел. Туку сака да каже дека секој грев е пред се првен грев према Господа. Затоа што и Вицавеа, и Урија, и Зоран, и Борче, и било кој од нас се Господова својна. Грешики му на нашиот брат или нашата сестра, ние му грешиме првин на Господа. И тоа е еден момент кој што треба да го разбереме и сватиме за да навистина ја сватиме а, грозотијата на гревот и за да се покаяме. Значи, грозотијата на гревот, големината на Божјата милост од друга страна, за да доеме до покаяние. Како што тоа го сватиле Марија Магдалена, па направила едно чудесно дело во Новиот Завет. Значи, забележуваме дека Давид воопшто не се иззема од гревот, не го крие повеќе гревот. Признава дека тоа е негов грев и дури ќе додаде па предходно ми текнува на Адам и Ева, значи откако бил направен првиот грев, што направили Адам и Ева? Ја префрлале вината на другиот, за да на крајот го обвинат Господа Е па ете, ти ја создаде змијата, ти Господи ми ја даде жената, ако не беше она, немаше да, да сгреша. И тоа постојано и постојано во круг. Додека е така, ние не можеме вистински да дојдеме до покаяние, а ако не, не дојдеме до покаяние, не го направиме тој прв чекор, тоаш нема прошка за нашите греови. Што ке не е тоа светата вечер? Патем, токму затоа и на самиот чин на света вечера предходи обредот на понизност, кај што те треба а, дословно, значи не само формално, туку и вистински да покажеме дека сме се покајале. Иеко тоа Господ најдобро го знае во срцето. Да се сетиме на Јосиф исто. Јосиф кој што бил во слична ситуација, не баш, иста, слична, исто со жена, на која што и бил починет. Значи, знаел дека може да има да трпи доста големи консеквенции ако не го направи тоа што таа го барала од него, но тој што кажал? Секјавате ли? Зарем на Господа да му сгрешам? Како што Давид овде вели во четвртиот стих, тебе само тебе ти сгреши. Значи, кога ние му грешиме на брата и на сестрата, ние пред се му грешиме на Господ. Тоа мора да го имаме на ум. И дури во петиот стик вели, еве грешен сум веќе роден, во греф ме зачна мојата мајка. Со ова не сека да се правда сега, да рече, па еве, ја, јас сум таков грешен, грешник, со предиспозиции, со, со склоности кон греф. Не, туку Давид уште повеќе сака да зголеми потребата од милоста Господова, токму од фактот што ние сме родени во грешна природа. Токму затоа уште повеќе ни е потребна Господовата милост. Токму затоа ние не можеме сами да се покаеме и да го направиме дори и првиот чекор на враќањето кон Господа. Еве, само малку понапред свртете во 58-ми псалм 3 од стих, вака гласи, 58-ми <clears throat> псалм 3 стих. Безбожниците се на крив пат уште од раѓањето. Лагачите, односно лажговците, се на крив пат уште од мајчината утрова. Со други збори, ние сме во, во гените грешници по природа, мислам, во грешна природа сме. Овој проблем го сваќа Давид, го сватил и затоа толку многу му е потребна Божјата милост. Затоа вели смилуј ми се, Господе. Вели шестиот стих понатаму. Ете, ти любиш искрено срце. Давид сватил дека на Господа му е потребно искрено срце, а не оној а не е онаков каков што бил до пред да се покае цела една година. Дали бил искрен? Не, правил се што е во негова моги за да го скрие гревот. Предходно, знаеме, ја подготвил, го подготвил теренот за да изгледа дека ете така Урија случајно загинал, колатерална штета, како што во секоја битка гинат мнозина, и да изгледа дека детето не е негово, односно да не се знае дали е негово или не, немало тогаш ДНК, анализи така и така натаму. Ја го подготвил теренот за да потоа и цела, значи таа цела година го крие гревот, за да на крајот признае и го каже и ова, ете ти, Господи, любиш искрено срце. И често пати, најголем дел од проблемите во една во една фамилија или во една црква се решаваат токму со искреност. Односно, настануваат проблемите заради неискреност. А Господ сака искрени срца. И вели, ме учиш на мудрост во длабочината на душата. А, и предходно спомна, значи, Давид, изми ме, очисти ме, значи, Давид ја сваќа, го сваќа проблемот и длабочината на гревот, дека не само што треба да му биде простено, туку треба да биде очистен. И сега вели во седмиот стих, пороси ми со Исоп, за да се очистам, изми ме и ќе бидам побел од снег. Господ кога чисти, чисти комплетно. Има ли нешто побело од снег? Иако во последно време не, не паѓаат баш многу бели снегови, меѓутоа тоа е веќе друга причина. Исопот, интересно растение, често пати во, и во овој превод се спомнува на ову место како посилок. Овде е добро спомнат Исоп, не е исто. Посилок, веројатно, и може и повеќе во другиот превод е спомнат, затоа што е православен превод, па кај нас нај, најчесто се користи посилокот, односно го користот за попрскување, за очистување. Исоп е прашање. Исопот се користел а, и, а, значи, Господ а, го кажал тоа за, за да, а, а, која е воспоставил Паската. Кога требало израелците да излезат од Египет, односно да ги попрскаат своите надвратници со крвта од јагнето, бил користен Исуп. Крвта која што чисти од грев. Дори и лепрозниот, во Стариот Завет, ако читате, лепрозниот кога се ке ќе се излечил од болеста за да биде прогласен како чисто свештеникот бил попрскуван меѓу другото и со Исо. Еве да отвориме за момент во прво послание Јованово. Значи на ова алудира Давид кога мисли на Исоп, на чистење од гревот со крвта на жртвата. Однапред укажувајќи повторно на жртвата што ќе дојде што ќе се даде себиси на, во, на Голгота. 1 Јованово 1.9, познатиот стих, ако ги исповедаме своите греови, еко вистински се покајаме би додал, тој е верен и праведен да не ги прости гревовите, но тука не застанува, туку и да не очисти од секоја неправда. Погоре во седмиот стих вели, во вториот дел од стихот вели, и крвта на неговиот син Исус Христос не очистува, значи неговиот син Исуса Христа не очистува од секој грех. Крвта е тоа средство кој што не очистува од греф. И сличен стих наоѓаме во Исаија 1.18, оној добро познат стих. Значи, сличен на седмиот стих од 51. псалм. 1.18 Исаија, э, стихот гласи, и сега дојдете да бидете прави, говори Господ. Дојдете кај мене, да бидете прави Ако ви бидат гревовите како црвено сукно, ќе бидат бели како снег. Еве во истиот речник. Ако бидат румени како пурпур, ќе станат како волна. <coughs> Само крвта Христова чисти. И ако се цекавате, во цитатот, спомнавме дека токму крвта Христова, таа откупителна крв, само преку неа можеме и да се покаеме, а и да добиеме прошка за гревовите. И сега читаме од 8 па до 12 стих. И ќе видиме што е она што со покајанието ни се враќа, а што сме го изгубиле, доека сме во една раскината, во една раскинат однос со Господа, значи кога сме со греф. Вели во 8 стих, дај ми да ја чујам радост, да, да чујам радост и веселба, за радоста се читаше ова утро. Дај ми да чујам радост и веселба, за да се зарадуваат скршените коски и сушените коски, кои што се сушија цела една година, сега да кажем Давид. Заврти го лицето од моите греови и избриши го сето моје беззаконие. Повторно се повикува на бришење. Боже, создај ми чисто срце и постојан дух обнови во мене. Не ме отфрло од Твоето лице и не одземај го својот свети дух од мене. Врати ми ја радоста на своето спасение и подкрепи ме со слободен дух. Што забележуваме овде? Радост, веселба, зарадување или оживување на целиот дух, на целото тело, на коските, на чисто срце, постојаност, постојан дух, оно што многу ни фали, значи, ние сме многу непостојани. Светиот Дух, кој што не може да престојува во нечисто срце. И радоста на спасението, сето тоа е она што го губиме кога му грешиме на Господ. И кога не се каеме, кога може би го криеме греот. Немам, не сме радосни, доаѓаме во црква и може би ето така сме целите. Како и секој друг ден, како да не се срекаваме тука со Господа. чисто срце, кое што го немаме, кога сме во ситуација да грешиме, и она што е најбитно, а она што е нај а, потребно во ова наше време е Светиот Дух. Можете да имате Свети Дух, ако не сте покаяни. Знаем, живееме во последно време и често пати а, сме говорили, сме слушале од говорници како ова или може и проповеди дома дека се молиме и бараме да биде излеан позниот дошт во вид на Свети Дух. Че значи, да се излее Светиот Дух за да не оснажи, да не даде сила за да го завршиме делото. Но ако ние не сме покаяни, ако не сме го признале гревот, ако не сме го направиле тој прв чекор, нема Свети Дух. Затоа овде Давид моли да биде вратен светиот дух, да биде вратена радост на, радоста на спасението, сознанието дека си спасен, че ние, никој од нас не може да каже и да изусте спасен сум, не сме ние како бракева, меѓутоа треба да бидеме уверени во спасението, затоа што спасението е дар кој што го добиваме од Господа. Но, за никакво спасение не станува збор доколку ние не сме се покајале. и ја немаме радост. Значи, сите овие работи ги губиме кога грешиме, а сите тие работи ни се враќаат после покаянието. И Давид во 13 стих ветува дека ќе ги поправи оние нешта кои што ги уништи со својот а, погрешен избор, со својот греф, со своите гревови. 13 стих вели, ќе ги научам беззакониците на твоите патишта, и грешниците ќе се обратуваат. Значи, сега, откако јас се вратив со своите лоши патишта, сега јас ќе ги научам и другите како да се вратат, како да дојдат до покаяние, како да ја примат Божјата милост, кој што ќе ги доведе и до покаяние, понатаму и до прошка на гревоите и до очистување, конечно. 14 стих, ослободи ме од пролеаната крв Боже, Боже, спасителу мој, нека мојот јазик се зарадува за Твојата правда. Давид е свесен, Стариот Завет, за убиство, се барало крвта на убијето. И вели, ослободи ме од пролјаната крв. Дека мојот јазик се зарадува за Твојата правда. Понатаму вели, Господи, отвори ги моите усни и мојата уста ќе разгласува Твојата фала. Грешникот на кому му е простено, го фали и го слави Господа. Со сето срце. Не ти се мили жртвите. интересно е, овој псалм го завршува осврнувајќи се на потребата од вистинска побожност, од искреност, од искрено срце, како што читавме предходно. И истекнувајќи ја безвредността на формалната религија, на формалната побожност и на секоја, секој вид на форма, велејќи во стиховите значи, од 16 понадолу, не ти се мили жртвите, кога би принесувал паленица, ти не би ја примил, Каква жртва? Формална. Туку, вели во 17 стих, смирениот дух е жртва на Бога. Нема да го презреш Боже понизното и покајничкото срце. Принесувајте еден да куп жртви, колку сакате. Што сакате правете. Меѓутоа, ако ја немате понизноста, ако немате тоа покајничко срце, ништо од тоа не го весели Господа. И ништо од тоа не му е мил мирис. Смирениот дух е жртва на Бога, нема да го презреш Боже, нема да го отфрлиш Боже, понизното и покајничко срце. Биди му милостив на Сион со својата добрина и пак изгради ги Ерусалимските дзидови. Дори се осврнува Давид, како и често пати, се моли и за целиот народ, за Сион, за продолжување на Божието дело, кое што тој со своето влијание толку многу уништил како цар на нацијата. Вели 19 стих повторно осврнувајќи се на потребата од вистинска побожност. Тогаш ќе ти бидат мили праведните жртви кога кога тоа ќе биде направено со понизно и покајничко срце. Тогаш ќе ти бидат мили праведните жртви, приносите и палениците и тогаш ќе бидат принесувани телеги на твојот жртвеник. Да, жртвите се потребни тоа време, тогаш, сега не се потребни, сега Господ да бара поинакви жртви, но тие жртви се примени и угодни на Господа само ако се со покајничко срце. Господ бара вистинска побожност, Господ бара искрени срца, Господ бара вистински да се покаеме. Имаме време, ако се уште не сме го направиле тоа, имаме цела една седмица пред нас, да го молиме Господа за милост, да не дозволиме да напразно ја примаме. Тоа е толку многу милостив и полно со љубов. Секој ден ја чувствуваме ја на своја кожа и неговата милост и љубов. Секој ден на кој ќе се разбудиме живи и здрави, и секој здив што го дишеме, сето тоа е поради неговата милост. А тоа е толку многу милостив што еве и првиот чекор, кој што ние не сме моки не можеме да го направиме, знаејќи затоа што сме во грешна природа, ни ја дава таа милост изобилно за да дојдеме до покаяние и до прошке за нашите гревови. Нека му се предадеме на Господа, ако сме после по, тргнале по лоши патишта, да се вратиме, да се покаеме од се срце, Господ е тука да ни прости. Нека му е слава, му Амин.